alayhi wasallam ya rasul Allah qul li fil islam qawlan la as'al anhu ahadan ghayrak ewe mtume wa Allah niambie mimi katika uislamu kauli ambayo sintamuuliza yoyote mwingine na hii ni fiqhu sahaba ufahamu wa masahaba uwezo wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuuliza maswali kwamba niambie jambo katika Uislamu ambalo litanitosha mimi sintamuuliza mtu mwingine yoyote faqala sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia abi amri waqila abi amrata sufyan kwamba sema amantu billahi nimemwamini Allah tabaraka wa taala thumma istaqim kisha kuwa na msimamo الاستقامه ni luzumu taati Allah tabaraka wa taala moja ya taarif ya istiqama ni kujilazimisha kumtii Allah tabaraka wa taala bimaana alistiqama ni msimamo na tanawat aqwalu salaf fi wasf alistiqama zimekuja aina mbalimbali ya taarifat maelezo juu ya istiqama msimamo tunapozungumzia msimamo msimamo ni nini moja ya taarifu ni luzumu taati llahi tabaraka wa taala ni kujilazimisha katika kumtii Allah tabaraka wa taala lakini katika taarifu nyingine aliltizam منهج الله عقيدة وقولا وعملا ni kulazimiana na kufata njia ya Allah tabaraka wa taala utaratibu na mwenendo na mfumo ambao tuliwekewa na Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqidatan kiitikadi wa qawlan wa amala na kauli pamoja na matendo kwa hiyo almuhim istiqama ina taarifu nyingi sana na tutosheke katika kuelewa kwamba ni kulazimiana kujilazimisha mwanamke wa Kiislamu kwa kuwa ndiyo muhadhara wenu juu ya kumtii Allah tabaraka wa taala كذلك الاستقامة هي السلوك الصراط المستقيم ni kupita njia iliyonyooka ambayo kila siku sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala katika swala zetu tunaposoma ummul kitab au fatihat kitab suratul fatiha ambayo ni nguzo katika sala tunasema ihdina siratal mustaqim ewe Allah tuongoze katika njia iliyonyooka tena sirata alladhina an'amta alaihim njia ya wale ambao uliowaneemesha kwa hiyo hii ni dua ambayo takriban mara kumi na saba tunamuomba Allah tabaraka wa taala kila siku katika swala zetu kwa hiyo kufata njia iliyonyooka hiyo pia ni al-istiqama bal wa huwa dinul qayyim na hiyo ndiyo dini iliyo ya sawa sawa ndiyo dini iliyonyooka ambayo kila muislamu awe mwanamke awe mwanamume basi anatakikana afuate mstari ulionyooka njia iliyonyooka na hiyo ndio inaitwa dinul qayyim يقول الله تبارك وتعالى anasema Allah ndani ya Qur'ani al-Karim wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili Allah tabaraka wa ta'ala anasema na hii ndiyo njia iliyonyoka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaisoma aya hii alichora mstari mrefu kisha akachora pembeni yake mistari midogo midogo kisha akiwaambia masahaba na hii ndiyo njia iliyonyooka basi fattabi'uhu ifuateni hiyo njia wala tattabi'u subul usifate hivi vijinjia maana ndani yake kuna shaitan njia ya batil njia za bid'a njia za shirki njia za kufru wala tattabi'u subul anasema imam mujahid mufassir wa quran anasema wala tattabi'u subul ay wala tattabi'u albid'a na wala msifati njia za uzushi fatafarraqa bikum anis sabil mtapotea njia iliyonyoka ayatuha almar'at almuslima ewe mwanamke wa Kiislamu lazima kuelewa uzito wa dini kuihifadhi dini kuhifadhi aqida ndiyo mambo ambayo yatayomuhami huyu mwanamke wa Kiislamu kutokana na kupotoka na kwenda kinyume itamhifadhi kutokana na itikadi yake kuwa sahihi Istiqama itamhifadhi huyu mwanamke kutokana na tabia yake kuwa nji, kuwa ni nzuri bali ndiyo atapata thabat katika manhaji salim Kwa hiyo hifdhu din, kuhifadhi dini ni alistiqama, ndiyo msimamo mkubwa ambao tahmi almar'atu min alinhirafat alaqadiyya والخلقية مما يضمن thabatuha على المنهج السليم kwamba kuihifadhi dini yako katika kila hatua Muislamu atakikana aihifadhi dini yake akiwa safarini Muislamu mwanamke wa Kiislamu anatakikana aihifadhi dini yake akiwa katika shughuli zake ima yeye ni mfanyabiashara aihifadhi dini yake akiwa katika kila sehemu ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan tume sallallahu alayhi wasallam alitoa wasia kwa Jundu bin Junada wa Abi Abdurrahman Muadh bin Jabal kwamba mcheni Allah tabaraka wa taala pahala popote mtakapokuwa katika kila sehemu na katika kila wakati lazima muihifadhi dini yenu mcheni Allah tabaraka wa taala na hiyo ndiyo al-istiqama ambayo akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamhuha nafuatisheni mambo mabaya kwa kuyafanya mambo mema isiwe mtu kila kukicha yeye afikiria maasi afikiria dhambi na anayafanya mambo hayo anafanya mukhalafa mbalimbali ya kiitikadi anafanya mukhalafa katika familia anafanya mikhalafa mbalimbali ambayo inayokwenda kinyume na utaratibu wa heshima ya mwanamke wa Kiislamu kwa hiyo istiqama inamchunga huyu mwanamke kutokana na kupinda na kupotoka katika akida yake nani asielewa kwamba wanawake wengi kutokana na kukosa msimamo ndio wateja wakubwa wa washirikina waganga wengi washirikina wenye kupiga ramli na wenye kuamrisha watu na kuwapa maelekezo wakachimbie vitu na kufanya mambo ya sihir basi wateja wao wakubwa ni wanawake kutokana na kukosa aqida iliyo sawa sawa kwa hiyo istiqama inamchunga huyu mwanamke kutokana na kupinda katika aqida yake kupinda katika tabia yake bali inamfanya yeye athibiti katika manhaji salim njia iliyosalimika ambayo ni njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam njia ya masahaba watukufu akina Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhum akina Umar akina Uthman akina Ali Muadh bin Jabal Usama bin Zaid na wengineo ambao hiyo ndiyo njia iliyonyooka tukifata mwenendo yao ayatuha almar'a ewe mwanamke wa Kiislamu mwanamke wa Kiislamu anapokuwa na msimamo katika dini yake ndani yake inapatikana salahul usra wal mujtama' ni kutengamaa katika familia familia zinatengemaa zinanyooka kutokana na kupatikana wanawake wenye msimamo katika dini yao lakini kadhalika mujtamaa jamii inatengemaa pale wanapopatikana wanawake waliosimama vizuri katika dini yao hawana mzaha katika dini yao bali almar'atu hiya alasas fi bina'i usra mwanamke ndiyo misingi katika kuijenga familia ukiona familia imesimama vizuri basi mwanamke ana mchango mkubwa sana kwa sababu wanawake nyinyi ndiyo walezi wa watoto nyinyi ndio walezi wa familia bali hata wale wanaokuja katika nyumbani katika wageni wanawake moja kwa moja wao wanafata ile istiqama ya yule mwanamke aliyokuwepo katika nyumba akimkuta yule mwanamke amesimama vizuri katika ibada basi na yeye huko anapotoka anajua na kwenda nyumbani kwa ummu fulani kwa ukhti fulani yule hana mashara katika dini yake hata atachagua mavazi hata kama yeye ni munharifa amepinda hajitambui lakini anapokwenda katika nyumba ya mwanamke wa Kiislamu mwenye kujitambua mwenye msimamo basi moja kwa moja na yeye atakwenda hali ya kuwa yupo katika hali nzuri kwa sababu almar'atu hiya alasasu fi bina'i usra fastiqamataha tuaddi ila istiqamati albayt mwanamke kwa sababu yeye ndio misingi madhubuti katika kuijenga familia kwa hiyo anapokuwa na istiqama anapokuwa na msimamo basi msimamo wake huyo mwanamke unapelekea nyumba kusimama vizuri katika dini nyumba zinakuwa zina kheri nyumba zinakuwa zina baraka nyumba zinakuwa mbali na shayatin nyumba ambazo zinasoma Qur'an tume anasema bait nyumba ambayo inasoma suratul baqara haingii shaitani kwa hiyo nyumba ambayo haingii sheitani ni nyumba ambayo wanaingia malaika nyumba yenye kheri nyumba ambayo wachawi hawachezei lakini kipindi ambacho unapokosekana msimamo kwa hao kina mama wa Kiislamu nyumba zinaharibika mno na nyumba kuharibika sio maana yake kupatwa na nyufa au nyumba zinakuwa zimebomoka hapana kuharibika ni kukosa msimamo katika dini kukosa kheri katika nyumba zile kukosa baraka katika nyumba zile nyumba za masahaba wasahabiyat zilikuwa ni nyumba za kawaida sana zilikuwa ni nyumba ndogo sana lakini zilikuwa zina nur kutokana na kupatikana kheri na ibada na msimamo katika majumba kwa hiyo mwanamke msimamo wake wa Kiislamu kuwa ana istiqama katika dini yake katika heshima yake basi inasababisha nyumba vile vile kuwa katika baraka kubwa na khairi kubwa يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ilivyokuja katika sahihain من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راعيتها Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja majukumu ya mwanamke wa Kiislamu mwenye istiqama kwamba mwanamke ndiyo mchungaji wa nyumba ya mume wake. Mtume ameiegemeza nyumba kwamba sahibul bait mwenye nyumba ni mwanamume, lakini mwanamke ndiyo mchungaji wa nyumba ya mume wake bali ataulizwa siku ya kiyama kwa vile ambavyo alivyovichunga katika riwaya nyingineyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema wal mar'atu ra'iyatu ala baiti ba'daha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum kwamba na huyu mwanamke ndiyo mchungaji katika nyumba ya mume wake ba'liha ay zawjiha wa waladihi lakini kadhalika ndiyo mchungaji wa watoto wake kuwasimamia watoto wake katika ibada zao katika masomo yao katika usafi wao katika dini yao wa hiya mas'ulun anhum naye ataulizwa yaumal qiyama juu ya usimamizi huo kwa hiyo hapo hapo ndo tutarudi pale katika yale maneno kwamba istiqamat mwanamke atakaposimama vizuri basi nyumba pia zitasimama vizuri na ule uchungaji ambao ataulizwa katika nyumba ya mume wake ambayo anatakikana kufata zile taratibu ambazo zilizopangwa na yule mume wake hairuhusiwi kuwaingiza nyumbani watu ambao hawana ruksa ya kuingia katika sharia bali wengineo wanawake wa Kiislamu kutokana na kukosa msimamo kukosa istiqama aweza akaambiwa bana fulani mimi sitaki aingie humo yawezekana ni mwanamke lakini ana tabia chafu ana tabia mbaya kwa hiyo mume akatoa amri kwamba siruhusu fulani aingie humo lakini bado utakuta huyu mwanamke kutokana na kukosa istiqama ataingia anamwambia njoo bana mume wangu sasa hivi hayupo sasa hii ni kutokana na kukosa istiqama kwa sababu hali hiyo inamfanya huyu mwanamke apate madhambi inamfanya alaaniwe huyu na kulaaniwa ni kuwa mbali katika rehma za Allah tabaraka wa taala kwa hiyo laiti kama angelikuwa na msimamo angeelewa ile amana ya nyumba ya mume wake na yeye ndiyo masuul kadhalika wale watoto mama wa Kiislamu yeye ndiyo mlezi wa watoto wakina mama wa Kiislamu ndio wasimamizi wa watoto na ndio maana unaweza kukuta hata siri nyingi sana za watoto wakina mama wanazielewa kiasi kwamba waume zao hawajui kwa nini wamepewa masuhudia makubwa ya kuwasimamia hawa watoto na ndiyo maana watoto katika ukaona mtoto amesimama vizuri katika dini yake anasoma vizuri Qur'ani ana anafanya ibada ni msafi wa mwili wake anahudhuria katika masomo mbalimbali ana ana vikao vilivyokuwa vizuri hashirikiani na vijana wabaya mwanamke ana daura kubwa katika jambo hilo Abdullah ibn Mas'ud alimwambia moja ya wazazi ewe ndugu yangu adib ibnik emu muadabishe mtoto wako fa innaka mas'ulun anhum kwa sababu wewe mwanamume wewe utaulizwa juu ya huyo kipindi ambacho huyu mwanamume yeye anarudi katika kujua tabia kupitia mama mtu yeye mwanamume ana haki ya kumuuliza mke wake japokuwa mwanamume pia ana nafasi kubwa zaidi lakini mwanamke wa Kiislamu kwa sababu yeye ndiyo msimamizi wa nyumba basi ana masuhulia makubwa zaidi kwa kuwa yeye anakaa muda mrefu na hawa vijana kwa hiyo salahul ummu ni sababu lislahi abnaiha mwanamke atakapotengemaa mama wa Kiislamu atakapotengemaa atakapokuwa katika mstari ulionyooka binti wa Kiislamu alielelewa vizuri na mama yake atakapokuwa katika mstari ulionyooka basi ndiyo sababu vile vile ya kutengemaa watoto wao kwa hiyo ala al-ummi المربيه المعلمه القدوه ان تصلح من نفسها حتى تنجح في اصلاح رعيتها في بيتها ni juu ya huyu mama wa Kiislamu aliyekuwa ni mlezi ambaye ni mwalimu ambaye yeye ni ruwadha njema aitengeneze nafsi yake ahakikishe nafsi yake inatengemaa mpaka pale atakapofaulu katika suala zima la kuwa sababu ya kuwatengeneza au wale wanaomfuata anaowachunga wakawa sababu na wao kutengemaa katika nyumba yake kutokana na nini mwanamke anapokuwa katika msimamo basi bila shaka na hawa watoto na wale wote waliopo majumbani wadada wa kazi ndugu zake wazazi wake na wao watatengemaa kwa sababu ummul bait mama wa nyumba ametengemaa kisawasawa na wale watatengemaa lakini pale wakina mama wa Kiislamu ambao nyinyi ni walezi mnapokosa maadili mema mwanamke wa Kiislamu haongei maneno mawili basi la tatu ametukana la tatu amezungumza maneno ya hovyo hamtaji Allah tabaraka wa taala kwa hiyo bila shaka ndiyo maana unaweza ukasikia mtoto mdogo kabisa anaanza kutukana anatoa maneno mabaya kumbe haya anayasikia kutoka kwa mama yake lakini laiti kama mama mtu akimwadabisha katika kumpatia maneno ambayo mazuri yawezekana ni maneno makali lakini yasiwe ambayo yanasu adab basi moja kwa moja huyu mwana huyu mtoto naye atatengemaa kwa sababu salahul ummu sababu liislahi abnaiha kutengemaa huyu mama kuwa na istiqama kuwa na msimamo ndiyo sababu ya kutengemaa vijana wake na watoto wake kwa hiyo fa inna salaha ar min salahi ar-ra'i wa salahu liabna'i min salahi al-um kutengemaa wale ambao ni wachungwa inaendana na kutengemaa kwa yule mchungaji ambaye ndiyo msimamizi katika nyumba lakini kadhalika na kutengemaa watoto kunaendana na kutengemaa huyu mama kwa nini wanawake wengi wa Kiislamu wanakosa msimamo moja ya sababu kubwa ni kutoifahamu dini yao kisawasawa na ima yawezekana anaifahamu dini lakini hafuati yale ambayo anayoyasoma kuyaweka katika maisha yake na ndiyo maana mwanamke anapokuwa jahila moja kwa moja wanataabika sana vizazi uh, yaqul al-imam al-bashir al-ibrahimi rahmatullahi alayhi mmoja wanawazuoni wakubwa anasema idha jahilat al-mar'atu ulum ad-din mwanamke akiwa jahila hafahamu chochote katika elimu ya dini yake basi atadhihiri mambo matatu kwake jambo la kwanza ataabati zauja atamtaabisha mume wake ndio yale tunayoyasema kwamba mume anasema fulani asiingie humo yeye anasema ataingia mume anamwambia mke wangu usiondoke bila ruksa yeye ataondoka bila ruksa mume wangu mke wangu usifanye hivi yeye anafanya kinyume na hii ni kutokana na mambo ya mitandao hii wanawake wengi wanakuwa wanaiga na wanapeana baadhi ya maneno yasiyokuwa sawasawa hususan wanaposuhubiana na watu wasiokuwa waheri yawezekana huyu imraatu almuslima ni talabat alilm ni mwanafunzi anasoma ilmu ya kisheria anasoma aqida ya ahli sunna anasoma dini yake lakini yule rafiki yake kipenzi anayesuhubiana naye si msomaji wa dini kwa hiyo mwanamke anaposuhubiana na mwanamke asiyekuwa msomaji wa dini ambaye yeye anasoma dini moja kwa moja wale wasiojitambua hupitisha baadhi ya sumu zao wanapitisha baadhi ya maneno yao yasiyokuwa sawa sawa wapo kuelezea mfumo dume wanamume sasa hivi kadha wanamume kadha kuna hili kuna lile kwa kuwa tayari kuna afkari mbalimbali ambazo zinazoletwa na hawa wanaharakati wasiokuwa katika mstari ambao wanajenga ujinga katika fikra za wanawake na wakiwepo wanawake wa Kiislamu hata wale talabat alilm wanakuwa wanazimeza zile fikra kwamba sasa hivi mfumo du, mfumo dume ndio umetawala kwa hiyo si kila kitu wewe ukiambiwa na mwanamume kukubali bana sio kila kitu akikwambia mume wako unakubali hapana sasa hivi mwanamke anatakikana apambane mwanamke asimame vizuri mwanamke afanye shughuli zake kisawasawa mwanamume e, mwanamke asipangiwe chochote na mume wake kwa hiyo ile mifumo sasa wanaichukua hawa wanawake wasiokuwa na msimamo wanaileta katika majumba kwa hiyo wanapoileta katika majumba kwa hiyo wanamume kuna kipindi wanapata unyonge mno kwa sababu akiona kwamba huyu ni umul aulad huyu ni mama kwa watoto wangu watoto wangu wanasoma dini yao watoto wangu wamesimama vizuri kwa hiyo anapata unyonge kwamba mimi iwapo nitakapomwamrisha mke wangu katika mambo kumi basi anaweza akayachukua mawili manane yote asiyafanyie kazi kwa hiyo anaogopa yeye kuchukua kuchukua action ambayo labda pengine huyu mwanamke atakasirika na kwa sababu tayari tena mambo ya mitandao mimi nitaondoka usinitishe takwenda kwetu kwetu kuna kila kitu kwetu kadha kwetu kadha kumbe anashindwa kuelewa kwamba kwene mume wake anamwamrisha katika jambo gani lingilikuwa ni jambo la uovu jambo ambalo linamuasi Allah haifai kumtii lakini mwanamume anapokuamrisha katika khiri kumtii ni wajib na usipomtii unapata dhambi na unakuwa sababu ya wewe waliaadhi billah kupata hasara يوم القيامه kama hujatubia kwa hiyo ndiyo maana al-Bashir al-Ibrahimi al-Allama akasema idha jahilat al-mar'atu ulum din at'abat zawja mwanamke akiwa jahila akiwa mjinga hajui chochote katika dini yake jambo la kwanza atamtaabisha mume